kayon katiuping angin sumya swaraning karangyan samiron wawor kulawan ri kandaning puspito titi sonyo matyo latri raras rumedenging nakoso Raden Setyaki wis sumengko nggene saksana nungka ingkang raka kang wis manjing ing kukuban negara Kumbino. Antrajang Wana diwasa minggahing ukir tumurun ing jurang curi. Senajan tokun calur kecentral ribebrundutan datan ginawi rasa. Sangka kadreng juning penggalih Estri manah arsa anjagi marang ingkang Raka Raden Narayana kang manjing durat moko. Marmane duk rikala semana Raden Narayana datan paliwara marang ingkang paman tumusing Prabowo kang wis manjing jroning kedaton kraton Kumbina. ana tong tandha tengara ing goro-goro ing tanpa sangkan yekti wis katingal sumundhuling wiyadi kayon katiuping angin sumya swaraning karnyan sami rona kulawan lawan riris ong tumrang gandaning puspito sunyo matyo latri raras rumeseping driyo pakaning goro-goro bumi gunjang langit gemarang tangisi bumi kulawan langit pangisi bumi ana lindu kaping pitu sedina tanpa sangkan yayah angguncangna jagat ketiga dawa lemah bengkah bleduk mangampak panjling sapi gumarang pangaluping aswajak saingga akeh panentu kang mati kapentang telo satu pan antuk bugo mino kesatan waris semundring akoso tanpa sangkan udan barat salamongso klung pating palangkung tejo mangkoro-koro dedet irawati gunung longsor tarung podo dini gunung siti melegak mandul geng belasa pindu babatan pacing kumina langit kok tangkep tangkepo ing kayangan pindo suaraning gurito kang mungging akoso cimegu. Lintang pindo rinontok lidah cacit pating kelawir celara taun pating calorot puncaing gunung jamur dipoyento dinlupindo ambruk-ambruk akeh dewekan toko widodo danjle kepati sajroning goro-goro pandhitake kang manekung marang jawata mrih tentreming bawono ratu-ratu kang sami anggenturaken teki prandini datan katarimu capo-capo sang prameti preso kauntraning goro-goro nyandak tirto kamandhanu katetesaken sir padha saknalika sirping goro-goro ana swara kang tanpa sangkan jumeguring akasa pindha swaraning gundala sasra gundala gelap sasra sewu kaya gelap sewu muni bareng pating jeredot pating glothak swaraning goro-goro yaya angur mijiling perpat ponokawan kang samya dedunungi ngara rombo Oh. manungsa urip manungsa urip sing kandhake manungsa urip ana ngalam donya kuwi pancen ora ajek ora mandang kakung lawan putri terang yen menungsa kuwi ora ajek ana kalane bungah ana kalane susah tak gambarake kaya dene rada mubeng yen age ana ndhuwur kepenak lho aku ngandake yen tak gambarke rada mubeng yen ana nang dhuwur kepenak ning kosok bali yen agi ana ngisor ngerkoso wis ketindian ketindian motor ku darani ketindian opo omong-omongane cok dadi jerok-jerokake sing nggawa abot terkadang kempes bane dadi mingkarek pelah tok ayo barang nyerkingking yo ketindian trek ayo pelae rusak mulane ana paribasan aja bungah yen agi ana dhuwur agi dong seneng ning aja susah yen agi dong nampa pepeteng kuwi gambarane wong urip Iki ora saru lho sing tak omong iki. Aku agek ora nglakoni saru. Nek omong agek arep apik. Kosok bali menungso ya semono go nek agek ana bejane ya kesandung jekluk wungkusan kesandung jekluk bakmi. Nek nek dong ora ana bejane tringak tringuk tringak tingkok ora ana wong ngenenehi. Nah. dilalah nawake apa-apa wis dipengaruhi. <laughs> Cilakane nang kono kuwi. Eh ya karang sing jenenge wong urip. Aku arep ngundang Kang Gareng karo seneng-seneng dibantu para kanca-kanca pradonga karo para ibu-ibu. Warang donga. <laughs> ibu warang donggo nek kanca pradonggong nembang juget sing kanthi becik dasar kanca-kanca ya sehat-sehat isih padha mempeng-mempeng isih nom-nom tur ya isih bagus-bagus ning ana sing seweneh turon wae ana pokoke nek aku durung ngilangi yiyit adus kramas ora iso sehat krung gamelan malah les-lesan sambate ngono kuwi yiyet kira reget lho jangkal engko darane ora saru kok anggerane cok do dijerok-jerokke tembangane sing rada kepenak turya sing laras ninting gamelan slendro wis ana ng slendro patete patet songo monggo warangganane, ya cukup-cukup tur cakep-cakep isih remaja-remaja tegese iki sih perawan kabeh Urung tahu ijab karo sapi ngono. Nembang sing kepenak tembangane tur gampang. Jaluk bantu para kanca-kanca pradonga kanthi senggaan sing sigrak. Awet wis didum. Tegese didum kuwi sing nyenggaki ana dhewe, sing keplok ana dhewe. ngono kuwi dasare pancen senengane cok do bebekan ngono kuwi dadi sing sing senggaan ya ming nyenggak itok nek gamelan sesek ya turu ora gelem nyukuke apa-apa ya ora nek sing nyaron-nyaron tok gamelan wis terangkep ya ming ngample <laughs> dasar sing nyaron rajang cara cara zaman biyen Narayana. Tur bagus ireng-ireng. Ireng manis rambuting ngandan-andan. Ning irunge ndelik. Ambien nek dijiapuk wayang wong Senopati Ngalogo Jayanira tembangane pangkur nganggo dasar palaran dadi men komplit nabuh ngono sitre muni saron demunge ya muni lirih-lirih gender penerus ya muni asa sing gender penerus iki isen nom tur nganggo untu meling-meling ning rada jiwa setitik iki ora oleh tukon sabun iki adate cah nek bar metro ngene iki jur entuk iki ora iki ya seragam seragam jaket tok iki buka seko kendang tung tung tung rudang tak ngono terus disaut sing enong tol to eh to to to Ya, Wah, sian. Bagus. matur nuwun anggenipun paring sekar pangkur mugi-mugi saged anjalari toto tentrem dumateng anak kula ingkang nembe dipun supetaken iya menika anak kula pun tumper Pinaring ana wilujeng ampun ngantos wonten alas menggal menapa jer nembe supit menika sampun gadah anak gangsa. tak kira ya ora umum kok wong tas tetak kok sanak anak. Wah, jan rumangsa seneng banget. Iki mau sitere cetha tenan iki mau. Sitere cetha mongko le nyuling ya dimat-matke temenanan. Ning mau wis weling ampun sok mengaruhi. Mangke lek kula nyuling kula apik-apikne. Ya. Sampeyan iku pancen dasare gawe elek kula. Tanggep gawe. Mo aku ki janjane ngeman, ngeman jenenge kono ndak elek ngono lho. Ora kok milik mergo men aja pepayon iki ora. Wis Takonono. Saiki jam pira takonono? apa yaene kok jam 10. Pandek ah, pura domongake ora dadi trik ora dadi karepe. Kok nutup-nutupi. Reko-reko wae ora. Kempule ketok gemak melung iki mau. ngon palaran iki mau kempule cetro tenan iki. Citur kadang sing kempul tak rasane iki nginjen kok ya. wong wis wis janji karo aku. Pokoke mengke bar ngempul ...gedah wonten yatra. Iya pancen tak sediane kok aku cok ngujo anak kok. Engko tak nehi wis. Nek sesuk etung. Ngundang Kang Gareng ki nek karo nembang pancen ketok temonjo temenanan. Petro ki angger muni nyuwara dhewe glendang-glendeng ning kok gergerang karo kanca-kanca rombongan. Oh. Bagong di Bagong iki cahe agek loro sikile kaku. Nah sebabe ale turu ra ono aling-alinge mambeng. <laughs> rasani Allah. Lagi apa pake teko? Sing loro kaku sikile nggih sing ngendika. Ah iki. Wong panjen do nyiksa karo aku e. Ah turu e diblakake ayo. Mongko sandingku menus-menus Dadak dodo minum Domino ratu tuang nganti biabalah jan mangkelake kaya tak pangan-pangan kan. Ora ana gunane iki lekku. Berjuang tekan kene. Wong aku enek nang omah nek turu kudu njlimpet-njlimpet malah mumpung nang kene ngemenake lekku turu malah tanpa ana gedheke. kok ngono kok ya tinggo <clears throat> geton ngono lho gumun kuwi awang turu ki mbok sak glecak-glecake ora ayo turu karo aku ya entuk kongkros sali kongkros le apa le ngorok wong turu kok balapan kok iso kongkros kira nek ora apa agere karekane kakang kuwi ora agek dhewe wis menderita malah nyelo-nyelo turu kowe wegah aku ayo nembang sing apik kowe mau nembang apa dong pangkur palaran ya wangune mm, palaran nah syukur kowe bisa nembang genti apa ya nganggo palaran apa nganggo gending ngono you aku nek nembang kalah palaran karo kowe isin nah ndarak ngono kowe bagong ya palaran yo wis manut bar palaran opo kae sinom palaran nah iki kongkros palaran iki